บุ๊กทูเก้าเดวิวันนิฟตีโนวันจันปอนเยรีวันอังคารอูเตรีวันพุธ Středa. วันพฤหัสบดี Čtvrtek. วันศุกร์ Pátek. วันเสาร์ Sobota. วันอาทิตย์ Neděle. สัปดาห์ อาทิตย์ Týden. ั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ Od pondělí do neděle. วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ První den je pondělí. วันที่สองคือวันอังคาร Druhý den je úterý. วันที่สามคือวันพุธ Třetí den je středa. วันที่สี่คือวันพฤหัสบดี วันที่ห้าคือวันศุกร์ปาติเดนเยปาติกวันที่หกคือวันเสาร์ชสต t เดนเยส s o ตาวันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ Sedmý den je neděle. หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน Týden má sedm dní. เราทำงานเพียงห้าวัน Pracujeme jen pět dní.